А сега продолжуваме со Евангелие по Јован, 20 глава, застанавме кај 24 стих. Односно, завршивме со 23-тиот, па сега ни на наред 24-тиот. Јас најапре би го прочитал овој дел од Евангелие по Јован. Значи, 20 глава, од 24 ти до крајот. Значи, вечерва планираме да ја завршиме 20 глава Така што следната сабота попладне Јани би требало да продолжи со 21-та, последната глава. Колку што ме држи сеќавањето, мислам дека денеска гледав, а денеска не беше одамна. 87 <laughs> продолжение треба да е ова од Евангелието по Јован. 87. Молам? <laughs> Да, и тоа до да ние подолгите му. Добро, може, може да има и некоја втора, втора сезона. <clears throat> Значи од 24 стих реков. А Тома, наречен близнак, еден од 12-те, не беше со нив, кога дојде Исус ќе се мисли на она предходна средба на 10 ученици, не се 12, 11, 10 мината биле во горната соба заедно со некои жени и некои други, кога Исус Кир се појави, но Тома не беше таму. Затоа другите ученици му рекоа, го видовме Господа, а тој им рече, доека не ги видам раните од клинците на неговите раце, и не го ставам мојот прст во раните од клинците и не ја ставам мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам. А по 8 дни, неговите ученици пак беа внатре, пак значи, во горната соба и Тома со нив, че овој пат Тома е со нив, дојка вратата беше затворена, Исус дојде, застана на средина и им рече мир вам. Потом рече на Тома, испружи го твојот прст ваму и види ги моите раци испружија твојата рака и ставија во моите ребра и не биди неверен, туку верен. Тома одговори и му рече, мој Господ и мој Бог. Исус му рече, поверува зашто ме виде, блажени се оние што не виделе, а поверувале. И многу други чуда направи Исус пред учениците кои не се запишени во книгава, а овие се запишени, за да верувате дека Исус е Христос, Божи син и верувајќи да имате живот во Негово име. Интересно е како некојаш е толку многу лесно да преку ног добиете некоја лоша репутација. Ете, може би, поради тоа како некој гледа на нештата или поради тоа како поради недостаток на докази доволно може би, и да ви залепат некој прекар. Да речеме, јас мачарот дома што го имаме, го викам уплаш. Зато што се плаши од, ама, <laughs> скоро се. <clears throat> и мислам дека му прилега тој прекар. Меѓутоа, <laughs> мене ме вика Значи, тој прекрен го дојдов таму негде средно школа, кога отидов да учам во Штип, а, средно насочен информатика, нели тогаш, и цимерите, имавме навика во <clears throat> интернатот таму, што беше училишен, да во нашата соба да да си поиграме малку со буквите од нашите, нашето име и да добиеме некоја трето име, па така да се викаме меѓу себе. Така да Дејан, што исто така беше од Свет Николе, го викавме Јанде. Е сега Гоце ни беше малку тешко како да го наречеме, па го крстивме Ристе. Од Гоце Ристе стана. А, а мене од Борче Чорбе, ама не одговараше Чорбе, па Чорба избрана. Значи не беше тоа толку по заслуга на Бора Чорба и Рибля Чорба, туку чисто е и кажав како, значи со играње малку на буквите од името, наопачки некако, извртено. Чорба, и така ми остана чорба, мислам, ми остана, никој не ме вика веќе чорба. <laughs> Мегуто, тој е прекрет, ете така, добиен, кој што не знам дали одговара прилега или не. <laughs> Но, пасте, Тома, Тома на сите нас не е познат како неверен Тома. И тоа, овој прекрет го добива токму заради 25-тиот стик, кај што тој вика, откако Значи, учениците ќе му кажат дека имале средба со Господа, со Исуса се видели и тој им вика, значи 25 стих, доека не ги видам раните од клинците на неговите раци, него става мојот прст, значи ако доека не допрам, вие сте виделе, ама јас, ама ја треба да допрам, доека не допрам, нема шанси да верувам. Но, што мислите, дали му прилега ваков прекрена тома? Реално да гледаме. Дали тој е првиот, кој што ќе поверува откако ќе види. Видите, цела 20 глава е со, со, со неверници овде. Тоа се најблиските Исусови соработници, жените, учениците негови. Сите, ви, откако виделе, поверувале. Најнапред ги имаме жените. Добро, тие не го, не го видели Исуса, меѓутоа, па и не стои баш дека поверувале. Во Лука, ако читате, односно во Марко беше Ајде да отвориме малку за момент во Марко 16 глава, мислам дека беше тој стих. Аха, вели во 8 стих, а тие излегва и побегнаа од гробот, зашто ги офати трепет, значи страв, откако жените имале средба со двајцата ангели, ангелите им кажале дека Исус е воскреснат, и никому ништо не рекол зашто се бојаја. Еве реакцијата на жените. Потоа, Марија Магда... значи, тие жени одат и им кажуваат на учениците, што им било кажано, пренесено од ангелите. Значи, еве сведоштво од двајца сведоци им пренесуваат. Тие не веруваат на тоа. Марија Магдалена, која што имала директна средба со Исуса, значи малко подосна, читавме, гледав, прочувавме за тоа, и таа ќе отиде и ќе им каже, и тие пак нема да веруваат. Им се чинило дека е, се шигуваат, нешто, се измислуваат. Значи, нити е Тома првиот кој што не верува на туги сведоштва, нити е Тома првиот кој што се дојка не види, не може да поверува. Тоа е случај и с учениците. И тие виделе, значи пред 8 дена се враќаме назад, кога Исус прв пат ќе влезе во горната соба, ќе им се покаже напред, знаете дека се исплашиле во Лука 24 глава стои дека мисле дека гледа дух. Па тој морал да им приложи значи, цврсти докази, еве да ги видат неговите раце, па дури да побарали јадење, риба со мед, знаете, схјават минатиот пат, спомнавме, за да се осведоше дека тоа е воскреснатиот нивни учител, Господ Бог Исус Христос, кој што, ете, воскреснал во тело. И дури тогаш поверувале, дури тогаш се зарадувале. Значи, <clears throat> некако според мене неправедно е да Тома го наречеме неверен Тома. И мислам дека Јован, поготово оваа 20 глава, не само 20 глава, цело, целото своје Евангелие го пишува, не за да го истакне неверието на Тома, туку напротив, според мене, верата на Тома. А и нешто друго, а ќе видиме на крајот што е тоа, посебно важно за нас како втора генерација или секоја она генерација што е пред нас или после нас што ќе биде кои што всушност не биле а, современици Христови, значи не живееле со Христа, туку живеат значи после. нема значи личен контакт со Христа, туку треба да поверуваат врз основа на туги сведоќства, на очевидци, на други очевидци. Значи, еве, 24 и 25 стих, да ја читаме пак. А Тома, наречен близнак, еден од 12 не беше со нив кога дојде Исус, затоа другите ученици му рекоа, го видовме Господа, а тој им рече, доека не ги видам раните од клинците на неговите раци и не ги, него става мојот прз во раните од клинците и неа става мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам. Значи, ако Јован сакал да ни ја прикаже верата на Тома, зашто сега овде во овие два стика го потенцира неговото неверие? Пасте, Тома го гледаме во неколку ситуацији дека бил човек кој што барал цврсти докази. И то самото по себе не е лошо. Значи, секој од нас треба лично да биде осведочен врз цврсти докази, а не ете така. Да ја базира верата врз нечие туѓо верување. Туку тој самиот треба да се увери. бил аналитичар, бил човек на кого сакало се да му биде јасно. Се во Јован 14 глава, кога Исус кажува почетните стикови, дека ќе одам, нека не се вознамирува вашето срце, одам да ви приготвам место и кога ќе се вратам и ви приготвам, ќе, ќе ве земам со себе и вас. И од четвртиот стик од Јован 14 глава, а знаете каде одам, јас и патот го знаете. И, и Тома реагира на тоа во петиот стик и вели, Тома му вели на, Гос, на Исуса, Господи, Не знаеме каде да одиш, како можеме да го знаеме патот? Значи, тој сака да знае, <clears throat> да има цврсти докази, да знае, сам за себе. Значи, човек аналитичар. Но што е со Тома во случајов? Зошто? Зошто вели, доека не ги видам раните од клинците и раната во ребрата, нема да поверувам. Че значи, не, не вели која ќе видам ќе поверувам. Туку дури се вели во коментарите читав дека овде е употребена во грчки двојна негација. Пазите, ова е силно, силна изјава на неверие од страна на Тома. Тома не е некој неверник. Значи, Тома бил и е Христов следбеник, меѓутоа е длабоко разочаран, депримиран, надешта му е загубена, затоа што неговиот учител е мртов. Значи, тој се уште го нема сретното, тој само слуша, слушнал од учениците дека Тие имале средба со него, ми ги тоа, може си мислил, може и се причинило. Ако се кјавате дека е верник и тоа се истакнува на некои места, исто како и Петар, знаете, Петар ќе каже, Господе, сите нека се откажат, ама ја нема да се откажам од Тебе. Јас сум спремен и живото да го дадам за Тебе. Во 11 глава, секавате кога Исус слуша за Лазаровата смрт и вели дека треба да одат во Ерусалим, како, чек само да видам каде беше, 11 глава, 6 стих, Јован 11 глава, 6 стих, и кога чу дека е болен, не е добро, не е шестиот, туку 16-тиот Тогаш Исус им рече во 14-тиот стих, Лазар умре и се радувам заради вас 15-тиот стих, дека не бев таму за да поверувате, туку да отидеме при него. И што му вели Тома на тоа? Тогаш Тома наречен близнак им рече на соучениците, па да отидеме и ние да упреме со него. Е, можеме сега тука да полемизираме, може би Тома ете. Може би, ете, така меѓутоа сепак бил верник, сепак, сепак го следил Христа. Значи, имаме случај со човек, некој што бил атеист, па сега му треба докази, еден друг трет, за да поверува, туку човек, верник, кој што е изгубил надешта, ја изгубил, значи, се затетеравела таа негова вера, не само неговата, туку и на сите Христови следбеници, тие денови, после распнувањето. И сега, може би некој од нас нешто такво доживеал, сега му се потребни цврсти докази за да тој се врати назад во живот, така да кажа. Не сака да се подпира на ништо што е имагинарно на некоја си измислена некоја надеж да има да, да, да живее некој живот на некоја нереална иднина, туку сака цврсти докази. И Исус ке му ги понуди. Значи, видите колко е Господ а, мил, драг, благ кон оние кои што се е во ваква ситуација како Тома. Вопшто не го искарал, иако нели, подосна ќе, ќе му даде една добра замерка, меѓутоа таа замерка не била само за него. А, пазите, 8 дена е од моментот кога Исус се јавил ка учениците, па дури потоа, зашто Исус не му се јавил насамо со Тома да разговаре и да му се покаже. Зашто чекал Тома да се најде заедно со учениците? После 8 дена. Затоа што <laughs> веројатно сака да оваа лекција да, да им ја одржи на, на сите, како на црква, која што подосна треба да ја однесе веста на Евангелието меѓу, меѓу другото и за воскрес, воскреснатиот Спасител. Значи, по 8 дена, еве 26 стих читаме, неговите ученици пак беа внатре и сега тука е и Тома со нив. Дека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на средината и ми рече мир вам, слично како и таа вечер, предходната, една од предходните вечери, значи пред 8 дена, кога се појавил кај учениците. Истото го прави и сега, и потоа му рече на Тома. Сакаш тврсти докази? Еве. Испружи раката, допри ги раните ја раката во моите ребра, не биди, и внимавајте, не биди неверен, туку верен. Значи, Исус сака веднаш да му го отфрли сомнежот, презентирајќи му цврсти докази. И му вели, не биди неверен. Пазите, ова, ова е една порака која што се однесува не само до Тома, туку и до секој од нас што читаме, меѓутоа и преци до оние кои што не веруваат дека Исус воскреснал, не веруваат дека има воскресение на мртви, А таков свет има еден куп. Мнозина се така. Православието, она, они луѓе што не обкружуваат овде од комши и па понатаму земете, не веруваат во воскресение на мртви. И ова, и овој случај со Тома, и не само Тома, не го гледате, имаме различни сведоци, со различни сведоќства доаѓаат и кажуваат за воскреснатиот Исус и го имаме и Тома на крајот, како некој кој што без цврци докази нема да верува. Ова се пораки до секој од нас денес. Едноставно, како Јован, одноставно Господ преку Јован, да не сака да остави ниту а, <clears throat> мал процент на можност да се сомневаш дека ете Исус може би не е воскреснал, дека ете како Марија Магдалена, каде го ставија мртвиот, мртвото тело Христово. Може би некојаш во живото така и се однесуваме, и така живееме, како да Господ е мртов за нас, и како да некаде е таму, некаде ставен во некоја гробница. Па се депримираме, паѓаме во депресија и така натаму. Не, Господ е жив, Господ се појави пред Тома И му вели еве ти ги докажете. Буквално да нема никој изговор, нито од нас, нито пак сите оние критичари, силни критичари, кои што сметаат дека ете, сето тоа било, не било вистинито. И видите како Тома веднаш на ова одговара. Нигде овде не стои дека Тома го допрел Исуса. Не знаеме дека го. Дали го добил. Мегуто тој само видел, исто како учениците, истото, истите докази ги има пред себе и видите на неговата изјава. Тома одговори и му рече, ова, ова е првата ваква изјава на, на некој од неговите ученици. И ова е силна изјава. Мој Господ и мој Бог. Ако некој се прашуваше дали Исус е Бог, е му одговара. И тоа е многу лично, ова е многу лично сведоштво на Тома, исповед негова. Мој Господ и мој Бог. Дали нашиот Господ го доживуваме како наш личен Бог? Дали Исус е мој Бог? Знаете, ова е многу лично. Дали тој Исус е за мене воскресна? Дали тој Исус, тој мој Бог е жив? Иако е жив, тој е тука, тој е секојаш тука за да ми помогне. Да ме поучи. Веќе што вели во 16-тиот псалм, вториот стих. Псалм 16, стих 2. Овој псалмистот Давид вели, му реков на Господа, ти си мој Господ, Нема блаженство без тебе. Нема среќа без тебе. И да нема ниту среќа, нема ниту вистински духовен живот, нема вистински мир, нема никак вистински духовен просперитет на една душа, на било кој од нас, ако ние Господ не го доживуваме како наш личен. Ако тоа не е мој Бог. А за да биде личен, за да го доживееме како личен, треба да имаме на вистина тесна заедница со Него, како што ја денеска испомнавме со лозата, прачките за време на пуката, и да имаме лични искуства со Господа. А ова, ова е многу силно искуство што ги имал Тома. Римјаните 10.9, да го прочитаме овој стих, Римјаните 10.9, послание до Римјаните, 10 глава, 9 стих. Зошто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ, како што исповедал Тома, и ако со твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Многу бав стих. Знаете ли што значи ова? Значи Тома, кој што е депримиран, не сека ништо да верува без тврсти докази, оденаш кога Исус му ги приложува овие докази, вели, и извикува, мој Господе, мој Боже, мој, э, мој Кириос, мој Теос, или мој Адонай, мој Елохим. ова значи, и зашто Тома рекол, прпот тука го нарекува Господ, мој Господ, мој Бог. Знаете, Петр во една прилици каже, ти си син Божи. И тоа Исус му вели, не ти го откри телото и крвта, туку Духот Свети. Но ова е првиот ученик кој што му кажува на Исуса, мој Господе, мој Божи. Затоа што само Господ може да се врати од мртвите во живот. И На тоа му е јасно дека се тоа што предходно Исус го кажал, сите тие три и пол години, се е точно, се е така. Се сетил може би на оние зборови, ќе одам и ќе ви приготвам место и ќе доедам пак по вас. Знаете, кога предходно го почитавме стикот, кога Тома му рекол, под кај да го знаеме патот? не го знаеме патот Исус, потоа му вели, јас сум пат, вистина и живот. Јас сум воскресени и живот и вели на, на Марта. И сега Тома си ги поврзува тие работи си вели па, па тој е, тој е Господ. Сето тоа што го кажува, кажува е така. Тој е навистина живот. Еве, гробот не можеше да го задрже, го гледам пред себе. Затоа и можел да каже, мој Господе, мој Боже. 29 стих. Исус му рече, поверува, еве таа замерка што му е дава, поверува зашто ме виде. Блажени се кои не виделе, а поверувале. Е сега некој од нас денеска ќе каже, па јас сакам да имам искуство како Тома, инако не верувам. И тоа, сите овие сведоштва, сите овие работи што се внесени во Библијата, во Евангелието по Јован, И има уште многу, како што вели Јован, последните стикови, но ете, Светиот Дух го инспирирал да го запише она што е најбитно и она што е доволно. Изнесени се доволни докази и нема потреба од такво искуство како искуството на Тома. Ако ние не поверуваме на ваквите сведоства, ден денес кога че значи, некој вели, критичарите вела дека нема врска, Исусовото тело е украдено или Не врска. Исус бил само еден обичен човек, учител таму, некој како и мнозина во тоа време. Но имаме еден куп сведоштва и вакво сведоштво како сведоштвото на Тома. Ја затоа верувам дека ова што Тома е запишено токму заради нас, денеска. За да немаме изговор да кажеме дека ете не е, не е вистинито сето тоа. И навистина блажени се оние кои што нема да видат, а ќе поверуваат, а такви ги има многу. И последните стихови, и многу други чуда направи Исус пред учениците кои не се запишени во книгава. Немало потреба Јован да ги запише и тие. Доволно запишал, а овие се запишени за да веруваат. Еве зошто се запишени. Зошто Јован го напишал Евангелието по, по Јован? Зошто Јован ги кажува сите овие случки со Исусовата појава пред учениците. Ова 20 глава е полна со, со докази, докази, докази од различен тип дека Исус е жив, дека Исус воскреснал. Зошто? За да поверуваме јас и ти. И што да поверуваме, каква е таа вера? Да поверуваме дека Исус е Христос, дека Исус е Месијата. Тоа било вистината за тогашното време. Да се прифати Исус како Месијата, ветениот Месија, кој што дошол да го спаси светот. Божи син. Да поверуваме дека Исус е Божи син, дека е божествено битие, дека не е само човек. Тој е Месија, има божествено потекло. И верувајки, внимавајте, ова е оправдување со вера. И верувајки да имаме живот во неговото име, како можеме да, имате, да имаме живот? Станува збор за вечниот живот. Верувајки. Верувајки во тоа дека Исус е Месија, верувајки дека е Син Божи, пратен од Бога, со таа мисија, верувајки, не со своите дела, не со некои своји заслуги, туку врз основа на заслугите негови и само негови. И јас би завршил со Прво Петрово, прва глава, прво Петрово послание, прва глава, 8 и 9 стих. Станува збор за Исуса Христа, продолжува во 8 стих, Петар вели, кого го любите, иеко не сте го виделе? Во кого верувате сега, иеко не го гледате? И се радувате со неизгажлива и прославена радост. Зошто ја постигнавте, 9 стих, целта на својата вера, спасението на душите. Јас верувам дека и ние, како и мнози на други, ќе ја истрчаме трката до крај и ќе постигнеме целта на нашата вера, а тоа е спасението на нашите души, верувајќи дека имаме жив Бог, дека Исус воскреснал, дека Тој е Месијата, дека е Син Божи, и дека сето она што е запишено во оваа книга е чиста вистина, сите оние пророќства кои што веќе се одиграли, се случили, сето она што е запишено, а ке се случи, и тоа ќе биде. Дека му слава на Господа за овие силни докази. Да покрај тома поверуваме и ние, а и мношо на други. Слава на Господа, ще еднаш. Амин.